Buradan bir dəfə yazmışdılar ki, Azərbaycan Darül İslamdır ya Darül Küfür, Ləsnəyə. Oradan da cavab gəldi ki, biz belə şeylərlə məşğul olmuruq. Bizim işimiz, bizimiz var. Gör, alim nədir? E? Biz belə şey, biz gör nələrlə məşğuluq. Alimə yox, alimlər heyətinə sual verirlər. Cavab gəldi ki, biz belə şeylərlə məşğul deyilik, bizim işimiz, gücümüz var. Həqiqət belədir. O dəfə oturmuşam məsciddə, biri yaxınlaşıb, qardaş, bura Darül İslamdır, Darül Küfür, nəysə, Fikri qaydalarla başa saldı e, Darüstanın şəhətləri gücüm çıxan qədər həm də bunu başa düşəcək səviyyədə. Gördüm ki, nəysə adam var ki, kitab dilində danışırsın, çatmır da qardaş. Yəni, məcbur deyil ki, qayda başa düşmür. Mən lor dildə də başa sala bilmirəm. Gücüm çatın. Çünki lor dildə bu məsələlər elədir ki, lor dildə girmir, əxi. Lor dildə alınmır bu məsələlər. İncə məsələlərdir. Məcbursən ki, şəriyyətin kəlmələrini deyəsən ki, hətta nəsə bir e, boşluq olmasın da. Hə, nəysə qayıtdım, dedim ki, hə, bura darul küfürdür. Sonra, hə, heç nə. Hə, sonra heç nə. Hə, niyə maraqlanırsan? Heç bir fayda yoxdur, özü dinlədiyi, sonrası heç nə. Elə belə bir sual verirəm. Hə, get başqa şey sual verir də. Sual verir ki, məsələn, spirit nəzirdir ya, yox. Sonra birdən boğazla kompres bağlayasan, sual ortaya səndə namaz qılım ya, yox. Bilsən ki, nəcisdir qılmayacaqsan, nəcis deyil qılacaqsan. Sənə lazım olan şey soruş. Xud deyir, sonrası heç nə, elə belə də. Yəni, belə, biraz buna qora, bu şeylər, bir dənə konkret söz deyim, insanları, bu şeylərlə məşğul olanlar var, ha, bu məsələlərlə girən. Hamısı elmdən məhrumdur. Hamısı. Sual versən ki, Yox, e, o da həvəs də var, e. Deyim ki, həvəs yoxdur, o həvəsini e? elmə yönətsə, bəlkə bir yaxşı elm tələbəsi ola, o həvəsini elmə yönətsə. Yəni, məsələn, biz bilirik ki, biz bilirik ki, biz bilirik ki, Məsələn, Türk milləti millət olaraq nədir? İslam. Ümumidir. Baxın, sahabələrin vaxtında fəth edildi bu ölkələr. Bu ölkə girdi İslama. Ümumdan danışırıq biz, millətdən, millət olaraq. Bu, millət olaraq girdi İslama. 15-ci əsrəcəndə rəsmi şahı məhzəbi olub bizdə. Azərbaycanda alimlər olub. İbn Teymiyyənin xas tələbələri. Azərbaycanda alimlər olub zəhəbinin ustadları. Öz kitablarında yazırlar. İmam Malikin tələbəsi olub Azərbaycanda alim. Abu Davudun, Tirmizinin, o hədis kitablarının hədis raviləri olub Azərbaycanda. Buxardı şərqliyən. Aydın kitablar qalıb hamısı kitabxanalarda. Hətta bu yaxınlarda bildiyim qədərincə Misirdə biri çıxdı. Kitab, şəhəri kitab müəllif Azərbaycanlı. Bizdə bu olur. Millət olaraq bu girib İslama ümumdan naşırıq. Yaxşı, indiyənəcən bu tarixin səhifəsində bu millət, millət olaraq Həsən İslamdan çıxdı, üz döndərdi, tamam. Olub belə bir şey tarixdə. Deməli, ələm bunun üzərində də əsrin üstündə. Əsrin üzərindədir. Yəni, gətirin ki, bizə tarixin bir səhifəsində bu millət olaraq dindən çıxır. Millət olaraq çıxır dindən. Hədə ümumi xristiyan nəysə, olur belə şey, olmuyor. Deməli, yoxsul qalib onun üstündə. Və salam. Bu da qayıdır hansı hədisə? Uşaq İslam fitrəti üzərinə doğulur. Baxın ha, uşaq İslam fitrəti üzərinə doğulur. Anası ya onu Yahudi, Xristiyan ya da məcusi etdi. İslam fitrəti üzərində doğulan uşaq, İslam, yəni fitrət nədir? İslam. Yəni uşaq necə doğulur? Müsəlman olaraq. Anası, atası onu ya məcusi eləyir, ya Xristiyan, ya Yahudi. İndi anası onu ya Yahudi eləməyib, ya Xristiyan, ya da məcusi. İslam fitrəti üzərində qalıb qalmayıb. Hansı ki, anası deyir, mən müsəlmanam. Cahil də olsa. Aydın məsələdir, biz Hüseymindən gətirdik. Bir insan özünü İslama nisbət edir. Mən müsəlmanam deyir. Və şirk üzərindədirsə, küfür üzərindədirsə və cahildirsə, ona hüccət qaldırılmadıqca, hətta o hüccəti başa düşmədikcə o təkfir edilməz. Hətta o küfür halında, Allah şahidi Kürseymin bunu deyir, hətta o halı ilə o küfür və şirk halında özü o müsəlmandır. Vallahi Hüseynin bunu deyir. Allah, Allah, o küfür və o şirk halında, bax belə deyir. Ömrünün axırına sən yaşaya cahilliyindən. Amma özünü İslama nisbət eləyə. Bütün ömrünü o küfür və şirk üzərində yaşayar. O halı ilə ölsə, o müsəlman. Qiyamət günü Allah subhanətlə elə insanları əfliyə bilər, hədislərdə gəlir. Elə hədislər oxursan, adam dəhşədə gəlir. Səhiyyə hədislər. Hətta ola bilər ki, həmin insan cəhənnəmə girmədən Allaha rəhməti ilə bağışlasın. Ola bilər cəhənnəmdə əzab çəkib bağışlasın. Bu artıq Allah subhanətələ elminə aid məsələlərdir. Bu uxravi məsələlərə biz girmirik. Bu uxravi məsələdir. E, ola, yəni Allah subhanətələ onun cəhənnəm əzabında, cəhənnəm odunda əzab vermədən, rəhməti ilə bağışlayıb cənnətinə sala bilməz. Abu Dabu dədisdə gəlir, iki qardaş. Həsən hədisdir, Şeyx Əlbən də həsənləşdirir. İki qardaş, biri asilik üzərində e, israr. Yəni, bütün günü belə deyil də zina, oğluqsa. Bütün ömrü belə gedir. Bugün bir təkfir əhlində görə o nədir? Kafirdir o. Çünki mən onun zahirində heç nə görmürəm. İş yüzü də zina, oğurluq, şərab, keyf damaqda belə deyil. Hədisdə gəlir ki, bu, bu cür bir adam idi. Onun əksi olan qardaşı isə müçtəhidun aləl ibadə ibadət üzərində çalışqan, demirik abid. Abid bir insan. Müqasəyə bax. Həmin abid qardaşına nəsiyyət edir. Bir dəfə, iki dəfə axırda deyir ki, axırda hökum verir. Tələsir hökum verir. Deyir Allaha hamd olsun sən cəhənnəmə. Deyir ki, e, Allah Subhanahu taala səni bağışlamayacaq və cənnətinə salmayacaq. Hökum verir də hökm verir. Və qiyamət günü bu insanların halı necə olacaq? Allah subhanətlə gətirəcək o abidi, tələsi hökm verəni, hansı ki Allahın adından danışır. Təkbir nədir? Allah vasının adından danışmaqdır. Təkbir, şəri hökmdür. Hökm şəridir. Hökmü Allah və Rasuluna qayıdır. Allah və Rasulundan təkbir etmədiyi təkbir edilməz. Ona görə hökm verən Allah və Rasulun adından danışır. Ona görə bu təkvirdə birinci əsasdır. Və abidə Allah subhanətlə cəhəlləmə salacaq. Təkvir elədiyi şəxsi də Allah subhanətlə deyəcək Udxul illəl cənnə bir rəhmətin. Get cənnətinə, gir rəhmətimlə. Rəhmətimlə. Allah subhanətlə qiyamət günü rəhməti ilə elə şəxsləri bağışlayacaq. İnsan ağlı onu dərk edə bilməz. Çünki heç kəs öz əməli ilə cənnət fikirmir. Allah rəhməti ilə cənnət. Sən yəni əməldə qalsa, sən cənnətə girə bilməzsən. Sən Allahın rəhməti ilə cənnətə girirsən. Allah rəhməti genişdir. Necə İbn Qeyyimdir, xavariclər Allah rəhmətinə səs çəkənlərdir. Elə ki, Allah rəhmətinə səs çəkiblər. Özlərində spisok var, kimlər təyin edirlər o rəhmətə, kimlər təyin etmirlər. Allah subhanətlə o adama deyəcək ki, get cənnətə gir rəhmətinlə. Abu Hureyra, sahabə bu hədisi nəql edən deyir ki, o şəxs elə bir kəlmə söylədi ki, dünyasını və ahirətini bu kəlmə ilə məhv